Երբ ասում ենք արևից նարինջ խաղող բանաստեղծ, եւ այդ հասկանում ենք, որ խոսքը վերաբերվում է բանաստեղծ Էրնեստ Բեգլարյանին, ով ապրել ու ստեղծագործել է Արցախում։ Բանաստեղծի ծննդյան 85-ամյակը լրացավ 2021 թվականի հուլիսի 1-ին նրա որդին լրագրող հրապարակախոս արձակագիր թարգմանիչ Աշոտ Բեգլարյանն այդ կապակցությամբ լույս է ընծայել իր 17-րդ գիրքը այդ կերպ խնկարկելով բանաստեղծի հիշատակը եւ նա մեր տաղավարում է Բարև ձեզ, պարոն Բեգլարյան, դուք բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի տաղավարում եք եւ դուք առաջին անգամ եք մեզ հյուրընկալվում։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ մանավանդ առաջին անգամ լինել ձեր հյուրը։ Պարոն Բեգլարյան, այս տարին, որ արդեն ավարտվում է 2021-ը, ձեր ընտանիքի համար հոբելյանական է եւ ձեր սիրելի հոր բանաստեղծ Էրնեստ Բեգլարյանի 85-ամյակն է լրացել հուլիսին։ Ինչպես եք հիշում ձեր հայրիկին, ձեր բանաստեղծ հորը, չնայած իրավիճակ օրինակը այնքան էլ բարենպաստ չէ տարբեր առումներով, բայց ես համոզված եմ, որ դուք մի հետաքրքիր բան կկազմակերպեիք։ Իհարկե, 70-ամյակը ես հասցրեցի կազմակերպեմ 5 տարի առաջ այս անգամ օբյեկտիվ պատճառներով չստացվեց ինչ վերաբերում է հորս առաջերտին նա համեստ մարդ էր բարգեշտ մարդ էր ընտանիքասեր մարդ էր եւ իհարկե բանաստեղծ էր, իսկական բանաստեղծ ես կասեի բնությունից տրված էր նրա շնորհքը միշտ ինքը ընդգծում էր որ կարող է գիշերը այդ բանաստեղծությունը ծնվի եւ ինքը տեղից վերթնի ու արձանագրի եղածը որպեսզի առավոտ արդեն մշակեր Պարոն Բեգլարյան ծեր հայրը հողի մարդ էր դաշտի մարդ էր նա լավ հասկանում էր բնության լեզուն կարծես երկխոսություն էր նրա ստեղծագործությունը բնության հետ բնության լեզուն այնպես լավ էր հասկանում այնպես պարզ եւ կարեւորը որ խոհափիլիսոփայական երանգները նրա բանաստեղծություններում անպայման առկա էին եւ այս ձիրքը ստեղծագործելու կարողությունները ժառանգել եք ոչ միայն դուք, այլ նաեւ ձեր երեխաները, նրա թորները եւ գուցե նաեւ այս գեները կային ինչեւ ձեր հայրը կամ ձեր ծնունդը, ձեր երեխաների, որովհետեւ սա գենետիկ կոդ է կարծես գենետիկ կոդով է փոխանցվում սերունդներին կամ ժառանգում են միջև կտակելը ցավոք ես իմ պապիս չէի ճանաչում ինքը անհայտ կորել է հայրենական մեծ պատերազմում։ Ես չգիտեմ ինչ շնորհներ ուներ ինքը, բայց պատս իմ հոր մայրը չնայած այդքան էլ գրագետ չէր, բայց գիտեր շատ հետաքրքիր պատմություններ, հեքիաթներ, լեգենդներ եւ շփվելով հետը ես հասկացա, որ շատ բան փոխանցվել է հենց իրենից։ Հորս իր երևակայությունը հարստացրել է, ես կասեի, եւ այդ ազդեցությունը ինձ թվում է երևում է, հակնհայտ երևում է իր ստեղծագործությունների մեջ։ Ինչ վերաբերում է մեզ, այո, եթե այդ գեները չունեն, ես օրինակ չեմ պատկերացնում, որ կգրեի, չնայած բանաստեղ չեմ, արձակագիր եմ, բայց ինչ որ ձևով ինձ էլ է փոխանցվել եւ փոխանցվել է երեխաներիս, զավակներիս, մեծ տղաս, որը այժմ բանակում է ծառայում, 7 տարեկանում արդեն միանգամից գրեց 3 բանաստեղծություն հայրենասիրական հիմնականում եւ կարելի ասած չեմ զա զարմացել ես, որովհետև շուտուշ դա սпасելի է, շուտուշ պետք է արտահայտվի։ Պիտի զգացվեր դա։ Պարոն Բեգլարյան, դուք ասում եք ձեր հայրը բանաստեղծ էր, չափածո տողեր էր ստեղծում, դուք արձակի մեջ եք ստեղծագործում, ես պիտի ասեմ, որ բանաստեղծ նշանակում է խոսք ստեղծող։ Բան գրափարյան բառ է, որը նշանակում է խոսք, բանաստեղծ, բան ստեղծող, այսինքն խոսք ստեղծող։ Եվ կապ չունի այդ խոսքը չափածո է, թե արձակ է, կարևորը որ ստեղծվում է խոսքը, հենց այն, ինչից աշխարհը սկսել է, ինչը սկզբում էր, ամենասկզբում էր, համոզված եմ դուք Աստվածաշնչից ծանոթ եք այս արտահայտությանը։ Եվ ինչ եք ստեղծում դուք։ Մենք ծանոթ ենք ձեր հոր ստեղծագործություններին, ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երևի մի 20-25 տարի առաջ, երբ ելի վարում էի գրական հաղորդաշար, հարցազրույց եմ ունեցել նրա հետ, եթերաժամ ենք տրամադրել նրան, իսկ ձեզ հետ կարծում եմ առաջին անգամ է մեր հարցազրույցը եւ ուզում եմ փորձել ճշտել, իմանալ արդեն ունեք տպագիր մամուլ, տպագիր գիրք, ինչի մասին է այս գիրքը եւ պիտի ասեմ, որ մի տեսակ նաեւ ձեր գիրքը շնորհավորանք է ձեր հոր 85-ամյակի կապակցությամբ նա ողջ լիներ, պիտի ուրախանար, պիտի հրճվեր, որ իսկապես այսպիսի մեծ հաջողության եք հասել, չնայած գիրքը ռուսերեն է։ Դե հիմա դա այդպես է։ <laughs> Լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ խոսքի վերաբերյալ։ Ինչու ռուսերեն այնպես է ստացվել, որ ռուսական տարիներին ենք մենք ծնվել, սովորել եւ ռուսական դպրոց եմ ավարտել, երրորդ դպրոցը, հետագայում ընդունել Երևանի պետական համալսարանի հենց ռուսաց լեզվի եւ գրականության բաժինը։ Չնայած մտածողությունս ես կասեի հայկական է։ Այդպես էլ պիտի լիներ։ Եթե այդպես չլիներ, չեմ կարծում, որ դուք կարողանայիք թարգմանիչ լինել, որովհետև եթե չեք տիրապետում մայրենի լեզվին, չեք կարող այդ լեզվից փոխադրել մեկ այլ լեզվի։ Այս դեպքում ռուսերեն իմանալը ավելի շուտ ինչ որ մեխանիզմ է մեր խոսքը քարոզելու, քարոզելու առումով, դրսում ներկայացնելու առումով եւ կասեի, որ շատ օգնում է։ Սա իմ 17-րդ գիգն է, տարբեր երկ երկրներում տպված, սկսած Ստեփանակերտից մինչև Կանադա, Գերմանիա եւ սկսել եմ լրագրողության Արդեն դպրոցում սովորելիս ես համոզված եմ, որ պետք է լրագրող դառնամ, իսկ հետագայում երազում եմ, որ կայանամ որպես գրող։ Եվ հենց համասարան առաջի կուրսում սկսեցի գրել ու տպվել համասարանի թերթում։ Հետո բանակում ծառայելի սովետական բանակում նենց ստացվեց, որ պայմաններ կային էլի գրեի տարբեր։ Սկզբից դիվիզիայի թերթում, հետո ավելի բարձր Հատյանի կազմավորման թերթում Կրասնոյ Զնամիա, արդեն կարելի ասած պրոֆեսիոնալ մակարդակով տպում էի եւ գովասարագրի արժանացա հյուսիսկովկասյան զորքերի հրամանատարի կողմից։ Պարոն Բեգլարյան, կներեք, հետաքրքիր է, որ շատ գրողներ հենց լրագրությունից են գալիս դեպի գրականություն։ Թերևս շատ քիչ է, երբ որ գրողը դեպի լրագրություն վերադառնա կամ դառնա, իսկ ահա բոլոր գրողները հիմնականում մի 90% երևի թե ես հետևում եմ թեկուզ եւ Արցախյան իրականության մեջ, հայ իրականության մեջ մեր բոլոր հեղինակները նախ խմբագրում էին որևէ թեր կամ սղագրում էին կամ սկզ սկզբից թղթակցում էին եւ հետո արդեն ընթացքում ժամանակի կայանում են նաեւ որպես գրող։ Ինչ թվում է ձեր պարագայում է դա այդպես տրամաբանորեն շարունակվել է։ Ավելի ճիշտ ես կասեի զուգահեռ էին գնում։ Փաստորեն ես հոդվածներ եմ գրում եւ առաջի նյութերից որ տպում էին Գոլոս Արմենիի թերթում, որտեղից ես սկսել եմ արդեն որպես պրոֆեսիոնալ ֆելետոններին ու փոքր պատմվածներ։ Երգիծական ժանրի մեջ։ Այո, կարելի ասել տենց զուգահեռ Եվ իսկ դրանք օգնում էին իրար։ Իհարկե օգնում են։ Այս վերջի գիրքս Արցախի դեմքերը հենց դրավակայությունն է։ Արդյունքն է։ Արդյունքն է 92 թվականից, երբ աշխատում էի կարելի ասած ռազմական լրագրող եւ նյութեր է տալիս առաջնագծից եւս, փաստորեն այդ բոլոր նյութերը, որոնք ժամանակին տպվել են Գոլոս Արմենի եւ ուրիշ թերթերում, հայկական եւ ռուսական, այդ ընդգրկվելն այդ գրքում։ Իհարկե դա այն ժամանակը։ Սա նաեւ ժամանակագրական առումով, սա նաեւ պատմակ պատմական, վավերագրական նաև նշանակություն ունի, որովհետև ես նայեցի այստեղ բավականին հետաքրքիր ակնարկներ կային, որում այստեղ բավականին հետաքրքիր ակնարկներ կան, ընդ որում ակնարկը նույնպես գրական, գիհարվեստական ժանր է, պիտի ասենք, որ եւ թող այս գիրքն էլ այսպեսին լինի, ընդ որում շատ հետաքրքիր բաներ կան այստեղ, որ դուք ժամանակի ընթացքում հայտնաբերել եք, գրի եք առել եւ հիմա ընթերցողները պիտի որ շնորհակալ լինեն, նույնիսկ կոնկրետ ես իմ պահով իսկապես շնորհակալ եմ, որովհետեւ որովհետև այստեղ շատ հետաքրքիր արժեքավոր բաներ գտա։ Պարոն Բեգլարյան, իսկ գիրք ընթերցող կա այսօր։ Այո, զարմանալի է, բայց կան։ Հենց երկու օր առաջ կանգնած էի քաղաքի փողոցներից մեկում, մեքենան կանգնեց, երիտասարդ դուրս եկավ եւ հարցեց, որտե՞ս կարելի է ձեր գիրքը գնել։ Եվ ես նվիրեցի իրան։ Փառք Աստծո, որ հատկապես երիտասարդ միջայից նկատենք։ Առաջի անգամ չէ, շատ կան, ընթերցողներ կան եւ շատ ուրախալի է։ Իսկ վաճառքի կա, գնում են արդյոք։ Ես այդ այդ գիրքը վաճառքի չենք դնում, որովհետև աստորեն այդ գիրքը անվճար տպել են։ Դուք բաժանում եք եւ ունեք ձեր ընթերցողներին։ 1000 1000 տպականակով տպագրել են եւ կիսվել ինձ հետ եւ ես բոլորին բաժանում եմ։ Իսկ կա արձագանք Համարի ամեն օր զանգում են, կա ընթերցով օրը ոչ թե բողոքում է, ասում են ինչու էս մեկի մասին գրել եք, մյուսին չէ։ Ես ասում եմ, որ պատվո տախտակ չէ, հետ գիրքը դա փաստորեն այն մարդկանց մասին է, իրենց բացասական եւ դրական կողմերով, ով պատահել է ինչ որ հանգամանքների բերումով ճանապարհից։ Նպատակս այն չէ, որ ստեղ ինչ որ մեկին հերոսացնեմ, ուղղակի նկարագրել։ Պարոն Բեգլարյան, քանի որ թարգմանիչ եք, դուք լավ գիտեք նաեւ նյութի թարգմանված զարգացած լինելու արժեքը, ընդ որում ոչ միայն հայրենից օտար լեզուներ, նաև օտար լեզուներից հայրեն։ Իհարկե, մենք այսօր ունենք կարիք մեր նյութերը ավելի շատ տարածելու օտար լեզուներով, որովհետև հիմա միջազգային հանրությունը բավականին քիչ բան գիտի մեր մասին, եւ այդտեղ թերանում է նաև մեր թարգմանաբար նյութերը ներկայացնելու պահը, այսինքն մենք թերանում ենք այդ նյութերը թարգմանաբար ներկայացնել, դրանից էլ առաջանում է խնդիրը։ Բայց ես կարծում եմ, գոնե դուք ձեր պարագայում բավականին դնում եք ձեր ներուժը դրսում ձեր խոսքը տարածելու համար։ Կթարգմանվի արդյոք այս գիրքը հայերեն, թե ավելի շատ անգլերեն կարող եք թարգմանել։ Դեր կոնկրետ ինչ որ պայմանավորություն չկա։ Ես հույսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ հարցը կլուծվի։ Ուղղակի ռուսերենը ավելի ինձ համար մատչելի է եւ ավելի լայն ընթերցողների շրջանակ ու ես աշխատում եմ որպես լրագրող Մոսկվա եւ մյուս հրատարակությունների բար հարաբերականների հնարավորությունները օգտագործել եւ հաստորեն ամենօրյա ռեժիմով նյութեր եմ տալիս, որպեսզի ներկայացնեմ մեր իրական իրականությունը Արցախի, մեր իղձերը, մեր նպատակները եւ դա շատ կարեւոր է այսօրվա տեղեկատվական պատերազմում, տեղեկատվական քարոզչական պատերազմում, որը Բաքվի կողմից մեզ փաթաթել են։ Պարոն Բեգլարյան, իսկ կարող եք հիմա մեր ունկնդիրներին ներկայացնել ձեր հայրիկի բանաստեղծություններից մեկը, քանի որ մեր հաղորդաշարը բացվող ծրարներ է կոչում, դա պայմանական անուն է եւ մենք փորձում ենք մեր զրուցակիցների միջոցով կամ ասմունքի վարպետների միջոցով հեղինակների գործերը որպես բացվող ծրարներ ներկայացնել ունկնդիրներին։ Կարող եք հիշել այդպիսի 1, 2, 3 բանաստեղծություն, որովհետեւ մենք փոխանցենք այդ բանաստեղծությունները որպես բացվող ծրարներ մեր մերուն կնդիրներին։ Միջորեին նարինջ եմ քաղում հարևից, խոշոր ու հասուն նարինջներ։ Պիտ վայելեմ դրանք մայրամուտից հետո, որ գիշերն էլ անգամ ջերմություն հաղորդեմ աշխարհին ու մարդուն։ Միջորեին նարինջ եմ քաղում արևից։ Այն դրոշակն եմ ես բռնած ամուր միշտ առաջ գնում, որով իմ հայրը հաղթեց ճշնամուն հայենականում։ Այն դրոշակը այնքան ժամանակ տանեմ առաջ, միջև իմ որդու թևերն ամրանան, գա ինձ ինձ առաջ։ երկդ գրեցիր ցուրտ խրամատում, որտեղից այսքան ջերմություն ու հևք։ Ամոթից դեմքս քրտնինք է պատում, որ չունեմ ես էլ այդպիսի մի երկ։ Քո հերավոր երազի կապույտ թևից դու բռնած, առաջ գնա ոթյակ իմ այս ճանապարով։ Սպասում է քեզ հերվում հեքիաթի պես դութական, բախտիտ հովիտը կանաչ, ոցված արևով։ Քո մակարման ճամփեքին նախ հավատա ինքդ քեզ, ապա հավատ ներշնչիր դու ընկերներիդ։ Թող քայլերդ միշտ կյանքում լինեն հաստատ ու շիտակ, որ շատերը հավատան ոտնահետքերիդ։ Քո էությամբ ողջ հմայքը իմ էության մեջ սերին, ես քեզ հանդիպեցի լի երանությամբ։ Ախ ավաղ մեր հանդիպումը չտևեց երկար, մոմի նման աչքիս առաջ հալվեցիր հանգար։ Բայց քո սերը անմար մնաց իմ հոգու խորքում, որպես սրբությամբ կա, որպես ոգու նշխար։ Խանբեգլարյան եւ վերջին ավանդական հարցը. Ինչ ծրագրեր ունեք կապված գեարվեստական գրականության հետ։ Ցավոք, կարելի ասել, որ իմ ստեղծագործությունս հիմնականում պատերազմական թեմաներով են եւ այս պատրաստող գիրքս նաեւ պատերազմների մասին է հիմնականում լինելու, սկսած մեծ հայրենականից մինչեւ վերջի 44 օրյա պատերազմը։ Հաստոյն առաջի դեպն եմ գրել, երկու տարի է գրում եմ ու վերջացնում եմ եւ հորս բանաստեղծությունների հիման վրա մեծ հայրենականի մասին այդ վեպը կլինի, երբ նա 4 տարեկանում կորցրեց հորը եւ անհամբեր սպասում էր երբ հանդերից հայրը կգա աշխատանքից հետո, բայց նա չի գալիս ու չի գալիս եւ ամբողջ կյանքը փորձում էր ինչ որ վկայություն, ինչ որ նորություն լսել հոր մասին եւ այդպես էլ չլսեց եւ այդ հույզերի տպավորության պատմության տակ ես որոշեցի հենց իր մանկության մասին միջև մեր օրերը գրել այդ վեպը։ Փաստորեն մենք տեսել ենք կարելի ասած 4 պատերազմ, 4 պատերազմ եւ նաեւ մասնակիցներ ենք։ Ինձնից սկսած որտիս էր այս վերջի պատերազմում փաստորեն մասնակցեց։ Ցավալի է, ես հույս ունեմ, որ սա վերջի պատերազմը պատերազմն ու արդեն անդրադառնելու ենք ավելի խաղաղ, թե ավելի հաճելի թեմաներ, խաղաղական թեմաների, խաղաղական թեմաների եւ հաճելի թեմաների։ Իսկ վեպը ունի ինքնակենսագրական ինչ որ։ Այո, կենսագրական հորս մաս մասին է եւ ինքնակենսագրական արդեն որ անցնում ենք մեր օրերը, աստորեն սկիզբը մեր պատերազմի սկիզբն է ներգրավում, իմ մասնակցությունս առաջի պատերազմին, որտեղ ցաներ վիրավորվել էի եւ արդեն վերջանում է ձեր որդու մասնակցությունը։ Իմ որդու ցավոք այս վերջի հույսով ենք վերջի պատերազմը հա, կավարտվի սրանով։ Այո։ Ես ցանկանայի մեր ժողովրդին համբերություն ու ամեն մեկս թող փորձի ինչ որ օգուտ բերի իր տեղը մեր ապագայի ստեղծման գործում։ Իսկ թվում է ապագա ունենք, իսկականից ունենք, եթե նորից մի բրոնզ դառնանք, նորից հավատանք մենք մեր ուժերին, ամեն ինչ կամաց կամաց կվերականգնենք եւ կկերտենք մեր ապագան։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 28-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր լրագրող, հրապարակախոս, արձակագիր, թարգմանիչ Աշոտ Բեգլարյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք